Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 31. Вранці мою увагу привертає зелений слимак на землі. Завдовжки 15 см, 2 см завдовжки, м'який, немов гумовий, і вкритий слизом. Він скидається на якісь внутрішні органи стоти. Все навколо вогке, сире, туманне і холодне. Мотель зведено на пагорбі, а внизу яблуні, під ними трава, бур'янці, листочки поцітковані краплями вранішньої роси чи вчорашнього дощу. А он ще один слимак, тоді ще, о божечки, та їх тут тьма. Коли на двір виходить кріс, я показую йому слимака що повільно повзе по листку. Крісові байдуже. Ми виїжджаємо з мотелю, снідаємо в придорожньому містечку Веот. Кріс відчужений, дивиться вбік, мовчить, тож я його не чіпаю. У легетті є принада для туристів, столок із качечка. Ми купуємо попкорн Крекер Джекс і кидаємо качкам. Та Кріс це робить з таким нещасним виглядом, що я такого ще не бачив. Далі ми виїжджаємо на звивисту дорогу, що простягається по, по прибережному хребту, і враз тонемо в густому тумані. Температура знижується, і я розумію, що ми знову неподалік океану. Коли туман розсіюється, ми бачимо з висоти океан, що розгортається вшир, такий синій і далекий. Що далі ми їдемо, то холодніше стає, і я страшенно закоцюб. Ми зупиняємося, я знаходжу куртку і вдягаю її. Бачу, що кріс занадто близько підходить до краю скелі, донизу метрів з тридцять, надто близько. Кріса, волаю я, він не відповідає. Я вгору до нього хапаю за сорочку, стягую донизу. Не роби так, кажу. Він якось дивно скоса позирає на мене. Виймаю теплі речі, подаю йому, та він не вдягається, байдикує. Немає сенсу його підганяти, нехай не робить нічого. Він все тягне і тягне, минає 10 хвилин, 15. Що ж, тепер хто кого перечекає? За 30 хвилин на холодному океанічному вітрі він цікавиться. Куди ми їдемо? На південь, здовж безбережжя. Їдьмо назад. Куди? Туди де тепліше. Це ж зайвих дві сотні кілометрів. Ми тепер маємо їхати на південь, кажу. Навіщо? Бо повертатися за великий гак. Вертаймо назад. Ні, одягнися тепліше. Він нічого не робить, просто сидить на землі. Мене 15 хвилин, і він каже: Ну, їдьмо назад. Крісе, не ну ти ж кермуєш мотоциклом, а я. Ми прямуємо на південь. Навіщо? Було занадто далеко їхати, а ще тому, що я так сказав. А чому би нам просто не повернутися? Я скипаю. Та це тобі не так і потрібно, правда ж? Я хочу назад. Ти скажи, чому нам не можна повернутися? Я контролюю свій гнів. Тобі ж насправді не хочеться повертатися. От що ти, Крісе, справді хочеш, то посердити мене, і ще трохи і тобі це вдасться. У його очах страх. Ось чого він хотів. Йому хочеться мене ненавидіти, тому що я не він. Крізь потуплює тоскний погляд у землю і перевдягається. Тоді ми сідаємо на мотоцикл і знову їдемо вздовж узбережжя. Я можу видавати з себе батька, якого він повинен мати, та підсвідомо, десь на рівні якості, він бачить мене наскрізь і знає, що справжній його батько не тут. В усіх моїх бесідах шатоквах не раз звучала нотка лицемірства. Знову і знову дається порада стерти дуалізм, суб'єкт-об'єкт, тоді як найбільша двоякість між мною і ним так і лишається нерозкритою, роздвоєння особистості проти особистості. Та хто ж це зробив? Не я ж сам, і вже ніяк не переробиш. А я все думаю, наскільки глибоке океанічне дно. Он де океан. Хто я? Я єретик, який розкаявся, і тим в очах інших порятував власну душу. В очах майже всіх, окрім одного, і глибоко в душі він знає, що я порятував лише власну школу. Я виживаю переважно на догоду іншим. Так чиниш, щоб видертися. Щоб видержатися, ти вираховуєш потреби решти, а тоді вміло і оригінально кажеш, і якщо тобі вдається їх переконати, то ти видашся. А коли б я на нього не накричав, то й досі був би там. А він залишався відданим тому, що вірив до кінця. Ось у цьому і полягає різниця між нами. Кріс знає про це. І саме через це мені часом здається, що він реальний, а я привид. Ми в узбережжі, на узбережжі в окрузі Мендосіно. Тут усе таке буйне, прекрасне, відкрите, пагорби суціль покриті травою, але поміж ними в складках скель ростуть чудернацькі кущики, над якими попрацювали скульптори, океанські вітри. Ми проминаємо старі дерев'яні паркани, сиві від часу. Ген-ген, бо воні древній сірий фермерський будинок. Як тут можна вести господарство? Паркан у багатьох місцях поламаний, бідося. Робимо привал там, де дорога зі скелі спускається до пляжу. Коли я вимикаю двигун, крізь запитує, навіщо ми спиняємося? Я втомився. А я ні. Їдьмо далі. Він усе ще сердиться. Я теж. Сходи на пляж, походи там, побігай, а я відпочину. Ну ж бо їдьмо, канючить він, та я не зважаю і відходжу. Він всідається на узбіччі біля мотоцикла. З відгонить гнилісною органікою, вітер крижаний, тож не надто й відпочинеш. Однак я знаходжу величезну купу сірих валунів, які захищають від вітру. Тут досить приємно пригріває сонечко. Я зосереджуюся на теплі сонячних променів і відчуваю вдячність за крихту позитиву. Ми знову їдемо і раптом я усвідомлюю, що він це ще один Федер. Він так само думає і чинить, так як він колись і сам собі шукає халепу, і ведуть його невідомі сили, а він їх ледь усвідомлює і зовсім не розуміє. Запитання, ті ж самі запитання. Все йому треба знати. А якщо він не отримує відповідей, тоді просто йде і йде далі, аж поки не отримає хоч одну, а вона приведе до нового запитання, і він знову шукатиме відповідь. У вічній гонитві за запитаннями він так і не бачить та й не розуміє, що запитання ніколи не закінчаться. Чогось бракує, і він це знає, і він себе сам уб'є в намаганні це виявити. Ми різко повертаємо, огинаючи високу прямовисну скелю. На окраї синій океан нагнітає вічі. Жителі узбережжя ніколи не зрозуміють чим насправді океан є для сухопутних жителів, і яка та недосяжна мрія криється в глибинах їхньої підсвідомості. А коли вони приїжджають до океану і порівнюють видимі образи з тією підсвідомою мрією, виникає відчуття поразки, адже вони подолали сюди такий далекий шлях і наштовхнулися на таємницю, яку неможливо повік осягнути джерело всього сущого. Минає якийсь час, і ми в'їжджаємо до міста, а світна мла, така звична над океаном, оповиває і вулиці, охоплює усе якоюсь аурою, туманним сонячним світінням, і від нього виникає ностальгія, неначе ти колись тут бував. Ми заходимо до вщерт набитого ресторану і знаходимо останній вільний столик під вікном, що виходить на сонячну вулицю. Кріс не підводить очей, не розмовляє. Певно, він вже якось відчуває, що нам недовго залишилось ось так їздити. Я не хочу їсти, каже він. Зачекаєш, поки я поїм? Їдьмо, я не голодний. Зате я голодний. А я ні. У мене болить живіт. Старий симптом. Я обідаю, навколо теревенять, берещать ложки тарілки на інших столах. У вікні бачу, як проїжджає якийсь чоловік на мотоциклі. У мене таке відчуття, наче ми прибули на край світу. Дивлюся на кріса і бачу, що він плаче. А що тепер? Живіт, живіт болить. Більше нічого? Ні, як це достогидло. Я шкодую, що поїхав, ненавиджу цю поїздку. Я думав, що буде цікаво, а все не так. Дарма я поїхав. Такий правдивий, як Федер. І як Федер дивиться на мене із дедалі більшою люттю. Час не став. Я думав, Крісе, про те, щоб посадити тебе на автобус і відправити додому. На його обличчі спершу безвиразному проступає подив і розгубленість. Я далі поїду мотоциклом сам, а за тиждень-два побачимося. Навіщо ж мучитися раз погано, додаю. Настала моя черга дивуватися. На його обличчі не читається радість. Розгубленість посилюється, він так само супиться і мовчить. Тепер він геть спантеличений, ще й наляканий. Він дивиться на мене. А де я житиму? Ну, в нашому будинку не можна жити. Там тепер мешкають інші люди. Можеш спинитися у бабусі й дідуся. Я не хочу у них жити. Можеш пожити у своєї тітки. Вона мене не любить, я не люблю її. Тоді у інших бабусі дідуся, і там я не хочу залишатися. Я називаю ще людей, та він хитає головою. Тоді у кого ж? Я не знаю. Крісе, я гадаю, ти сам бачиш, у чому біда. Ти не хочеш продовжувати мандрівку, поїздка тобі не до вподоби. Однак ти не хочеш ні з ким іншим жити і кудись їхати не хочеш. Усі, кого я згадував, або тобі не до вподоби, або ти їм не подобаєшся. Він мовчить, та на очі знов навернулися сльози. Жінка за сусіднім столиком сердито на мене поглядає, розтуляє вуста, наче зібралася щось сказати. Я втуплююся в неї довгим важким поглядом. Вона стуляє рота і їсть собі далі. Кріс уже гірко плаче, на нас з усі біч дивляться. Ходімо, прогуляємося, кажу, стаючи, не чекаю, поки дадуть рахунок. Перепрошую, та ваш е, хлопчик почувається недобре, звертається до мене касирка. Я киваю, розплачуюся, тоді ми виходимо. Я видивляюся бодай якусь лавку у цій осяйній млі та не знаходжу. Натомість ми сідаємо на мотоцикл і їдемо на південь, роззираючись на всі боки у пошуках якоїсь місцини для відпочинку. Дорога знову веде до океану, а потім здіймається вгору і врізається у воду. Усе потонуло в тумані. На якусь мить бачу в імлі розрив, а там на піску відпочивають люди. Я поглядаю на кріса і бачу порожній погляд, та щойно я прошу його сісти як у його очах знову спалахує ранкова лють. Навіщо? запитує він. Гадаю, настав час поговорити. Ну, говори, каже він. Повернулась його войовничість. От не любить він образ доброго татуся. Він знає, що люб'язність фальшива. Ну, як щодо майбутнього, кажу, але ж то ж не запитання. Тобто, перепитує він. І я хотів запитати, що ти плануєш на майбутнє. Ну, буде, як буде, у його тоні вчувається презирство. Наче сину туман розсіюється, оголивши гору, на якій ми сидимо. І мене охоплює відчуття неминучості того, що має статися. Щось мене штовхає вперед, усе, що в полі зору, все, що за полем зору. Однаковісінько інтенсивне, все здалося воєдину. Я кажу, Крісе, час нам поговорити про дещо, чого ти не знаєш. Він насторожується, відчуває, що щось має статися. Крісе, ти зараз дивишся на свого батька, який тривалий час був божевільним, і зараз є близький до безумства. І вже не просто близько, воно тут, дно океану. Я тебе відправляю додому не тому, що сержуся на тебе, а тому, що мене непокоїть те, що може статися, якщо і далі нестиму за тебе відповідальність. На його обличчі жодної емоції, він усе ще не розуміє, до чого я веду. Тож доведеться нам крізь попрощатися, я не впевнений, чи ми ще колись зустрінемось. Ось і все вдалося. Все решта піде як слід. Він дивно на мене дивиться, здається, все ще не розуміє. Оцей погляд я вже такий бачив де ж десь. Якось вранці в тумані на болоті була маленька качка, черянка. Саме так вона і позирала. Я прострелив її крило, і вона не могла втекти. Я підбіг, схопив за шию, і перед тим як добити через якесь таємниче вселенське чуття, зазирнув її в очі, і саме так вона дивилася спокійно, безтямно і водночас свідомо. А тоді, прикривши ті очі рукою, я обхопив голову і скрутив в'язи, аж поки не почув у руках хрускіт. Розтиснув руку, очі так само дивилися але вже в порожнечу і більше не стежили за мною. Крісе, вони говорять про тебе, він тупився в мене. Всі ці біди у твоїй голові. Він заперечно хитає головою. Здається, що все реальне, та це не так. Очі його розширюються. Все ще заперечно хитає головою, однак вже явно розуміє. Справи погіршуються, проблеми у школі, неприємності з сусідами, непорозуміння в сім'ї, з друзями. Куди не повернешся кругом біда. Крісе, я доклав всіх зусиль, щоб тебе не чіпали, казав їм, з ним все гаразд, а тепер ж не буде кому це робити, ти розумієш? Він ошелешено дивиться на мене. Його очі все ще фокусуються на мені та Погляд поволі розсіюється, я не додаю йому сил. Мені це ніколи не вдавалося, я його вбиваю. Це не твоя провина, Крісе. Ти ніколи не був у цьому винен. Будь ласка, зрозумій це. Враз його погляд затуманює внутрішній спалах. І він заплющує очі, а з рота виривається дивний крик, якесь утропне виття. Він одвертається, зашпортується і падає, згинається і розхитується навколішках, отнувшись головою в землю. Легкий вітерець ворушить траву навколо нього. Неподалік спорхує Мартин. Чую близько скрегіт гальм вантажівки, мені стає лячно. Треба вставати, крісе. Високе нелюдське виття, неначе далека сирена. Ти мусиш встати. Він і далі розгойдується і виє. Не знаю, що тепер робити, поняття не маю, як вчинити. Кінець усьому. Хочеться вибігти на скелю, та я стримуюся. Я повинен посадити його на автобус, а тоді вже нехай буде скеля. Усе гаразд, Крісе. Це не мій голос. Я не забув тебе крізь зупиняється. Як я міг тебе забути? Крізь підводить голову, дивиться на мене. На мить полуда, крізь яку він на мене завжди дивиться, спадає, а тоді з'являється знову. Тепер ми будемо разом. Поруч вищання шин вантажівки. Нужбу, підводці. Крізь поволі сідає, дивиться на мене. Під'їжджає, спиняється машина, водій цікавиться, чи не треба нас підвести. Я хитаю головою і махаю на прощання. Той киває, наддає ходу, і вантажівка зникає у тумані. І знову ми вдвох із крізом. Я накидаю на нього свою куртку. Він ховає голову в колінах, плаче, та це вже людське голосіння, а не той моторошний рик. У мене мокрі руки, відчуваю, що і чоло теж. Він схлипив. Чому ти нас покинув? Коли? У лікарні. Я не мав вибору. Поліція заважала. Тебе не відпускали? Ні. Тоді чому ти не відчинив двері? Які двері? Скляні двері. Мене струмом пронизує. Про які скляні двері він каже. Ти що, хіба не пам'ятаєш? каже він. Ми стояли з одного боку, а ти по інший бік, і мама плакала. Я йому ніколи не розповідав цей сон. Як він може про нього знати? Ох ні. Ми в іншому сні. Ось чому мій голос так дивно звучить. Я не зміг відчинити ті двері. Мені звеліли не відчиняти. Я мав робити все, що мені велять. Я думав, що ти не хотів нас бачити, каже Кріс, опускає очі. Усі ці роки в його очах страх. Тепер я бачу ті двері, та лікарняні двері. А тепер я бачу їх востаннє. Я Федер. Ось ким я є. І вони збираються мене знищити за те, що я промовляв істину. Усе сходиться. Кріс тихо плаче, плаче, плаче, плаче. Вітер з океану віє крізь високі трави навколо нас, туман розсіюється. Не плач, Крісе, тільки малюки плачуть. Минає час, і я простягаю йому шматину витежте сльози. Ми збираємо вантаж, складаємо на мотоцикл, і враз туман розсіявся, і сонце осіває крісове обличчя і відкриває мені вираз, якого я досі в нього не бачив. Він одягає шолом, затягує лямку і дивиться на мене. Ти справді був божевільний? Навіщо він про це запитує? Ні. Він вражений та очі сяють. Я так і знав. Тоді сідає на мотоцикл і ми їдемо.